Mother pangalan ko yung inuungan mo Habang yung boyfriend mo nag-aalala na sa'yo Kasi napamahal ka sobra sa lifestyle Ngayon you love my style Kaya hindi mo na ginugustong umalis pa ako Pagkatapos natin mag-sex Sabi ko meron pa next Kaya wag ka mainip, pantayin mo just gonna ring your phone Sagutin mo na lang din kagad Huwag mo nang patagalin Hubarin mo na rin yan kagad Hubarin yeah, mo na rin yan kagad Sa plot mo sa katawan Susama ka sa Hindi kita papakawalan Pero sa kama lang yun Walang pag-ibig Pero sa kama lang yun Walang pag-ibig Kasi alam mo naman Kung ano laro ba yung pinasok mo Yeah, kinala mo ako Yeah, sobrang gago to Kaya ayos lang sa'yo Kung makipaglaro ka din Kasi alam ko na You a hoe too, cause I'm a hoe too Yeah, hindi mo matatago sign na You a hoe too, cause I'm a hoe too Tawag ka pa ng gaya mo, di ubra yung kaya mo Cause I'm a player, it's true and I can't change though May paglaro ka na lang din, para quiz na lang din tayo <laughs> Alam, masabi pero Okay lang, naintindihan ng mga tao kasi kasi, tanga na, may boyfriend ka pero gusto mo. Pero, naiintindihan naman kita kasi sumakas eh. ako sa boyfriend mo. Yeah. Pangalan ko yung inuungol mo Habang yung boyfriend mo nag-aalala na sa'yo Kasi napamahal ka sobra sa lifestyle And you love my style Eh, you a hoe tools, I'm a hoe too I'm yeah. Hindi mo matatago sign, nah You a hoe tools, I'm a hoe too